Pokoj vám, bratia a sestry. Predtým ešte ako tak oficiálne by som povedal, začneme služby Boží, ešte nám Kristinka chce poslúžiť jednou piesňou. mene Trojinova Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Bratia a sestry, aj tento deň vás vítam v tomto našom chráme, keď chceme spoločne chváliť a oslavať Pána Boha za všetko, čo nám zo svojej milosti a lásky dáva. Chceme si aj my dnes uvedomiť, že je to len a len jeho milosť, jeho prítomnosť a jeho požehnanie, že môžeme ako spoločenstvo sa stretávať a uvedomovať si, že naozaj Pán žije Druhá slávnosť veľkonočná hovorí, že v skutku stal pán. Nie len, že sa zjavil tým ženám, o ktorých sme počuli včera, ale on sa zjavil aj svojim učeníkom a aj dnes chceme k tomu pokračovať a tak uvedomovať si, že pán sa postará a stará sa o každého jedného z nás. Verím, že pán Boh bude prítomný a že aj tieto služby Božie on sám bude viesť svojim svetým duchom, aby nielen sme tu boli prítomní, ale aby sme aj si uvedomovali, vnímali a počúvali jeho sveté slovo. Dnešné služby Božie chceme začať pred spevom, ktorý má názov Kristus Pán stal z mŕtvych, haleluja. A môžeme si ho pokojne nájsť v našich spevníkoch. Je to rímským strana 21 tých najnovších. V tých starších spevníkoch, ak sa nemýlim, tak je to rímským strana 20, 21-22. Je to e, predstav, ktorý sa používa na veľkonočné e, obdobie a tento sa spieva responzorným spôsobom, teda prvý riadok spieva liturg, kňaz, druhý odpovedá zbor, zhromaždenie, potom tretí, štvrtý opäť spieva liturg a potom zbor odpovedá prvým a druhým veršom e, na záver. Takže tento predspev e, Kristus Pán stal z mŕtvych, e, haleluja, možno je pre nás nový, ale verím, že ho spoločne zvládneme. Počas týchto služieb Božích budeme spievať aj piesne, a to 149, 136, 125, 150 a antifónu 36, za piesne 149, 136, 125, 150 a antifónu 36. Nech sa Pán prizná k týmto službám Božím. Amen. mŕtvych, haleluja. Ktorý trpel za nás, haleluja. Chváľte hospodina všetky národy a velepte ho všetci ľudia. buď s vami. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde modlíme sa. Pani náš Bože, nebeský oče, ktorý si svojho syna obetoval za nás a vzkriesil pre nás, aby ťa celé ľudstvo mohlo poznať ako všemohúceho a zvrchovaného pána nad životom a smrťou. Buď nám útočišťom pred každým zlom, pokušením a nepriateľom. Prekonal si našu malovernosť a naplňaš nás radosťou z vykúpenia Vyslobodil si nás od smrti večnej a moci diabolskej, aby sme ti s plesaním ďakovali a v spoločenstve s tebou prebývali, tu i tam potom, kde žiješ a kráľuješ. Požehnaný na veky vekov, Otec, Syn i Duch Svetý. Budeme čítať z Ezechiela kapitolu 37, verše 1 až 14. Ruka hospodinová bola nado mnou a hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kostí. Povodil ma do okola nich. Bolo ich v údolí mnoho a boli veľmi suché. I povedal mi, človeče, môžu tieto kosti ožiť? Povedal som, hospodine, pane, ty to vieš, riekol mi, Prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, čujte slovo hospodinovo. Takto vraví hospodin pán týmto kostiam. Aj hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete, položím na vás šľachy a obložím vás mesom, natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha. Ožijete a poznáte, že ja som hospodin. A ja som prorokoval, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej. Videl som, že boli na nich šľachy, im meso naráslo a z vrchu ich potiahla koža, ale duch v nich nebol. Riekol mi, prorokuj o duchovi, prorokuj človeče a povedz mu, takto vraví hospodin, pán. Duch, príď od štyroch vetrov a dýchni na týchto pobytých, aby ožili. A keď som prorokoval, ako mi prikázal, Vošiel do nich duch, ožili a postavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf. I povedal mi, človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. Oni pravda hovoria, suché sú naše kosti a zhynula naša nádej, sme stratení. Preto prorokuj a povedz im, takto vraví hospodin pán, aj hľa, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu Izraela. Potom poznáte, že ja som hospodin, keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud. Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu. Potom poznáte, že ja, hospodin, som povedal i splním to. Znie výrok hospodina pána. Kniha skutkov, kapitola 10, verše 37 až 43. Veď vy viete, čo sa dialo po celom Judsku, počínajúc od Galilei po krste, ktorý hlásal Ján. Ako Boh duchom svetým a mocou pomazal Ježiša Nazareckého, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. A my sme svetkami všetkého, čo činil v Judsku a v Jeruzaleme, ako ho aj zamordovali, povesiac ho na drevo. Toho Boh skriesil tretí deň a dal mu zjavovať sa nie všetkému ľudu, ale svetkom, Bohom, vopred vyvoleným nám, ktorí sme s ním jedli a pili po jeho zmrtvý staní a sám prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že on je ten Bohom ustanovený sudca živých a mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v neho. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Thank you. Dnešné sviatočné evanílium Ježiša Krista napísal evanílista Lukáš 24. kapitole. A hľa v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka vzdialeného od Jeruzalema na 60 honov, ktoré sa volalo Ehemauzi a zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo. Ako sa tak zhovárali a navzájom dotazovali, Priblížil sa k ním aj sám Ježiš a šiel s nimi, ale ich oči boli zdržiavané, aby ho nepoznali. Povedal im, čo je to, o čom sa idúcky zhovárate medzi sebou. A oni sa zastavili smutní. Jeden z nich menom Kleofáš mu odpovedal, ty si zrejme jediný z tých, ktorí sú v Jeruzaleme a nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo Opýtal sa čo? Odpovedali mu, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol muž prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom. Ako ho veľkňazia naši poprední mužovia dali odsúdi na smrť a ukrižovať. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael, ale dnes je to už tretí deň, ako sa to všetko stalo a naplnili nás úžasom aj niektoré ženy spomedzi naši, ktoré na svitaní boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a povedali, že im aj anieli sa zjavili, ktorí hovoria, že žije. I niektorí z našich odišli ku hrobu a našli ho tá, ako aj ženy povedali, ale ho nevideli. On im povedal, o nerozumný a lenivý srdcom veriť všetko, čo hovorili prohoroci, či to Kristus aj nemusel pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy. Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladali mi v písmach všetko, čo bolo o ňom. Tom sa priblížil k mestečku, do ktorého šli a on sa tváril, že ide ďalej, ale zdržiavali ho zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. A keď staloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečo lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči a poznali, ale on im zmizol. I povedali si, či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval písma. A vstali v tú hodinu, vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených jedenástich a tých, čo boli s nimi. Títo hovorili, v skutku vstal pán, ukázal sa Šimonovi. Vyrozprávali teda aj oni, čo sa stalo na ceste, ako poznali podľa lámania chleba. sa k modlitbe. Drahý náš Bože a Pane, chválime ťa, ďakujeme Ti za to, že sa o nás stará, že nám dáva všetko potrebné pre náš život. Že si môžeme aj dnes uvedomovať, že naozaj Ty si vstal z mŕtvych. Že Ty si Pán, ktorý žije, ktorý je mocný, ktorý aj nám vydobil spásu, záchranu, nový väčší život s Tebou v Tvojom kráľovstve. Chceme sa aj my tomuto tak potešiť aj dnes a byť radostný v tom, že že naozaj tvoj hrob zostal prázdny. A tak chceme, Pane, aj my vyznávať, že si dobrý Boh, ktorý sa stará, si Boh, ktorý pre nás robí o mnoho viac, ako dokážeme pochopiť, ako dokážeme jednoducho aj teraz prijať. Ale ďakujeme Ti za to, že Ty robíš pre nás už teraz mnohé dobré veci. Amen. Zo tých slov Božieho povstaňte a počujeme slovo Božie, ako máme napísané v Matúšovom evanieliu 28. kapitole v 11. až 15. verši, keď mene Božom čítame. Keď odišli, a hľa niektorí zo stráže prišli do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Zhromaždili sa teda do staršími, poradili sa, dali vojakom veľa peňazí a povedali, povedzte, jeho učeníci prišli v noci, ukradli ho, keď sme my spali. A keby sa vládar dopočul o tom, my ho upokojíme, urobíme všetko, aby ste boli bez starosti. Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A táto zvesa je rozšírená medzi Židmi až do dnes. Amen. To sú Božie slova. Bratia, sestry, iste vieme, že tí farizaji veľkňaz, zákonníci, všetci tí, ktorí jednoducho mali, môžeme povedať, ruky, prsty v tom, že jednoducho pána Ježiša sa zbavili, vieme, že chceli od Piláta, aby zabezpečil hrob, v ktorom Ježiš ležal. A my poznáme to písmo z Matúša z 27. kapitole, keď v 65. 66. verši čítame, Pilát im hovorí, máte stráž, chodte a strážte, ako viete. A oni šli, zabezpečili hrob, zapečatili kameň a postavili stráž. A viete, títo Židia sa chceli v úvodzovkách poistiť. Poistiť tým, že postavia k hrobu stráž. A dokonca nie len to, že ju tam postavili, ale Božie slovo nám úplne jasne hovorí, že oni zapečatili kameň. To zapečatenie mohlo vyzerať takým spôsobom, že bolo priviazané reťazmi o, o tú skalu, ktorej, tej hro, ktorej to hrob bol vytesaný. Jednoducho spravili všetko preto, ten kameň bol ešte priťažený, preto, aby jednoducho sa nikto nedostal dovnútra. Spravili všetko preto, aby jednoducho absolútne nikto nevošiel dnu. A dokonca oni si tam sadli, alebo možno aj ľahli. Jednoducho boli tam a čakali, čo sa bude diať. A viete, táto stráž alebo títo vojaci, e, kto to vlastne bol? Mnohí vykladači písma tvrdia alebo hovoria o dvoch možnostiach. Bola to stráž, vojaci, ktorých mal Pilát okolo seba a teda ich poslal, aby strážili tento hrob. Alebo druhá možnosť je, že to boli vojaci a stráž, tzv. chrámová stráž, ktorí, po, ktorí mali poslúchať tých veľkňazov, farizejov a jednoducho sa snažili strážiť chrám, ale v podstate nad nimi najskôr boli títo kňazi, veľkňaz, až potom tam bol Pilát. Boli to Rímania, ktorí jednoducho mali v úvodzovkách udržiavať poriadok aj v chráme okolo neho, aby tam nevznikla nejaká zbúra a podobne. A preto tam aj v tom Božom slove máme napísané, že nejdu za Pilátom títo vojaci, ale idú za kňazmi. A idú im sa sťažovať, im povedať, čo sa jednoducho stalo. A poviem pravdu, ono ani nie je presne dôležité, kto bol tieto, to boli títo vojaci. Dôležité je to, že ak si pamätáte slovo zo včera, tá, tá, tých prvých 8 veršov tohto Matúšovho e, Evanília 28. kapitoly, tak tam sme mali napísané, že keď bol odvalený ten kameň zemetrasením, tak tí strážcovia zostali bezhybní úzok ako mŕtvi, jednoducho ne, nemohli absolútne nič so sebou urobiť. Nedokázali tomu, jednoducho z, z, nedokázali to zastaviť. Áno, včera nám zaznívalo, že ten hrob bol odvalený. A, alebo ten kameň bol odvalený, hrob bol prázdny, otvorený. A keď zoberieme, že naozaj bol zapečatený, že bolo všetko správené preto, aby ho nikto nedokázal odvaliť nielen zvonku, ale ani zvnútra. Tak to slovo zo včera nám vydáva úplne jasne také, že to bola len Božia moc. To zemetrasenie, o ktorom hovorí to Božie slovo, muselo byť také silné, že tie putá sa prelomili a dokonca niektorí Židia by povedali, že ten kameň nie len, že sa odkotúlal, odvalil, ale že odletel. Jednoducho bol úplne vzdialený od toho hrobu, ako by to naozaj nejaká, ako povieme, Božia moc odvalila. A viete, tí ľudia sú bezradní. Lebo Ježiš žije. Pán Ježiš žije. A tí vojaci, ktorí jednoducho tam boli, tak to, čo jednoducho si priznávajú, že, že vlastne my sme ne, nedokázali ustrážiť tento hrob. Tú, tú vec, ktorú sme mali urobiť, tú úlohu my sme nenaplnili. A viete, No napriek tomu všetkému, títo ľudia ako keby prestali uh, spoznávať, alebo teda keby si prestali uvedomovať slova o Mesiášu. V starej zmluve o tom, že jednoducho áno, Mesiáš bude ten, ktorý urobí divy, ktoré sú... Hm, že to nikto iný nedokáže spraviť. Veď uzdravoval choroby, ktoré v tej dobe naozaj nikto iný nedokázal uzdraviť. A aj toto bolo niečo nadprirodzené. Ale jednoducho oni v tej chvíli to jednoducho nedokázali prijať. Včera sme ešte tiež počuli tie slova z, eh, z toho Matúšho Evangelia z 28. kapitoly, keď sme tam počuli, že vy sa nebojte. Keď im aniel hovorí, že viem, že hľadáte toho ukrižovaného Ježiša. Nie ho tu, lebo vstal, ako povedal, chodte, vidíte miesto, kde ležal. A taktiež ten aniel im hovorí potom neskôr, že chodte, oznámte to aj učeníkom, že vás predchádza do Galilei a tam ho uvidíte. Áno, pán Ježiš stal z mŕtvych. A dokonca v ostatných evaneliách máme aj iné obrazy alebo príbehy o tom, ako sa to tí učeníci dozvedeli. Lebo v jednom evaneliu máme, že tie ženy to nikomu nepovedali, lebo sa báli. Odišli od hrobu a absolútne nikomu to nepovedali. Tí učeníci, si zoberme, že boli v tej dvorane, kde jedli toho posledného baránka, tú, tú večeru, kde im pán Ježiš umýval nohy, kde ustanujú večeru pánovu a oni sa tam schovávali pre strach zo Židov. A majú staďal vystrčiť nos v úvodzovkách, aby sa pozreli na miesto, kde Ježiš ležal. A napriek tomu Predsa máme v Božom slove napísané, počuli sme to aj dnes v tom evanieliu spievanom, že keď tí emavskí učeníci sa vrátili, tak eh, hovorili, že áno, videli ho. Že tam, tam boli pozrieť. Nie len tie ženy, ale aj dokonca Božie slovo nám hovorí, že tam prišiel Šimon Peter a ešte ďalší učení, ktorého pán Ježiš miloval, prišli sa pozrieť na to miesto. Áno, učeníci zažívajú šok. Pán Ježiš žije, nie je v hrobe. Dokonca z textov sa dozvedáme, že prichádza aj do ich stredu, prichádza cez zatvorené dvere, zamknuté dvere na niekoľko zámkov a hovorím pokoj vám. Poviem pravdu, keby sa také niečo stalo mne, tak asi e, možno nie som celkom v pokoji. Zrazu niekto sa objaví a povie pokoj vám, pokoj ti. Myslím si, že aj tí učeníci boli v šoku. Čo sa to deje? Vidíme ho. Vidíme nášho majstra pána. Dokonca sa ho mohli dotknúť. Veď Tomášovi hovorí, poď, vlož prsty do mojich rúk, ruku do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Hovorím, pokoj vám. Sestra, bratia, máme pokoj? Máme ten Boží pokoj, ako to hovorí aj Božie slovo v, u Apoštola Pavla, pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Neviem, či ste videli film Reason alebo v mene Krista po slovensky. A tento film opisuje to, čo sa stalo s pánom Ježišom. Ale nie z tej Ježišovej alebo židov, židovskej stránky, ale tento film je úžasný v tom, že ten príbeh je o tom vojakovi, ktorý bol pri poprave pána Ježiša. Bol pri tom, čo sa všetko stalo, udialo a nakoniec ten príbeh hovorí o tom, že sa stal následovník pána Ježiša. Uveril. Stal sa z neho nie pre nasledovateľov, učeníkov, ale nasledovník skrieseného Krista, keď on sám vyznáva v tom filme idem za Nazaretčanom. Bratia, sestri, aj my sme pozvaní k tomu, aby sme uverili, že Pán Ježiš je naozaj tým Mesiášom, ktorý nie len za nás zomrel, bol pochovaný, ale vstal z mŕtvych. Áno, tá téma toho dnešného dňa je nie len, že Pán Ježiš žije, ale tak ako to hovoria aj tí v skutku vstal pán. V skutku, naozaj. Je to pravda. Lebo je to potvrdené viacerými svedectvami. To nie je výmysel žien, to nie je zbožné prianie učeníkov, to je skutočnosť. Viete, keď sa snažili odsúdiť pána Ježiša, hľadali falošných svetkov, aby ho odsúdili, obžalovali. Ale toto nie sú falošné svedectvá. To sú živé svedectvá. Dokonca keď pán Ježiš sa im zjavuje a hovorím pokoj vám, oni to môžu vidieť. A my vieme, že sa im zjavoval 40 dní. A bol s nimi, chodil s nimi a oni mohli počúvať ešte mnohé slova, ktoré boli pre ich povzbudenie, pre ich život vo viere. Dávid, král Dávid, ktorý je písateľom mnohých žalmov, napísal aj žalm 16. A v tomto žalme je napísané. Ochraňuj ma Bože, lebo sa k Tebe utiekam. Hovorím hospodinovi, Ty si môj pán. Nie pre mňa šťastia mimo Teba. Vo svetých, čo sú v krajine slávnych, mám všetku záľubu. Mnohé sú bolesti tých, čo k inému Bohu sa utiekajú. Krvavé obete im neprinesiem, nevezmem ich mená na pery. Hospodin je mojim dedičným údelom i mojim kalichom. Ty mi zaročuješ môj podiel. Na utešených miestach pripadla mi výmena a veľmi sa mi páči môj podiel. Dobrorečiť budem hospodinovi, ktorý mi dal radu a aj v noci ma upomína na to môj cit. Stále si staviam hospodina pred, pred seba, keď mi je po pravici, nesklátim sa. Preto sa teší moje srdce, jasá moja duša, aj moje telo prebývať bude bezpečné. Neprenecháš ma ríši smrti, svojmu zbožnému nedáš vidieť jamu. Ty mi dáš poznať cestu života. Pre tvojou tváru je sítosť v radosti, tvojej pravici je väčšiná blaženosť. Áno, aj my môžeme ďakovať, chváliť, oslavovať Pána Boha za to všetko, čo nám dáva. A Dávid úplne jasne hovorí, Stále si staviam hospodina pred seba. Stále. Neprestajne. Neustále. Nie je chvíľa, kedy by to bolo inak. Keď mi po pravici, nesklátim sa. Jednoducho nepadnem aj keď by čokoľvek na mňa doliehalo, tak viem, že Pán Boh mi pomôže, zostanem pevný, stály vo viery. Nepodlieham panike, bez nádej. ale verím, že Boh má východisko. Sestri a bratia, to Božie slovo, ktoré som čítal z Matúša z 28. kapitole 11. až 15. verš, hovorí o Židoch, o tých kniazoch, farizejoch, ktorí si tak zatvrdili svoje srdce, podľahli panike, pretože nechceli sa dať pánom Ježišom nájsť. Hľadali všetky možnosti, všetky cesty, aby nem, nemuseli priznať svoju chybu, svoju vinu, koľko je ľudí dnes podobných. Radšej zvalím vinu na iného, ako si nastavím zrkadlo a poviem si, a ja som zlyhal. A veľmi dobre poznáme slova, ktoré povedal aj pán Ježiš týmto farizejom, zákonníkom, keď im napríklad v Mátušovom evaníliu hovorí tie slovička alebo slova beda. Prečítam aspoň časť, 10. až 17. verš. Nedávajte si hovoriť vodcovia, lebo jeden je váš vodca, Kristus. A kto je z vás najväčší, nech je vám služobníkom. Kto sa povýši, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, že zatvárate kráľovstvo nebeské pred ľuďmi. Sami nevchádzate do neho a tým, čo by chceli vchádzať, nedovolíte vojsť. Beda vám, zákonici, farizeji, pokryci, že vyžierate domy vdov pod zámienkou dlhých modlitieb, preto prepadnete prísnemu súdu. Beda vám, zákonici a farizeji, že obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca a keď sa ním stal, urobíte z neho syna pekla. Dvakrát horšieho, ako ste sami. Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte, kto by prisahal na chrám, to je nič ale kto by prisahal na chrámové zlato, toho zviaže. Blázni, slepci, čože je viac, či zlato, a či chrám, ktorý posvecuje to zlato. Pán Ježiš viackrát napomínal týchto ľudí. A oni nespoznali, že blúdia. Nespoznali, že blúdia v tom svojom náboženskom živote. Síce si o sebe mysleli, akí sú nábožní, dodržiavali všetky dogmy, poriadky, nariadenia, ale bolo to pre ich slávu, nie pre slávu Pána Ježiša. Priatelia, títo vodcovia židovského národa boli vzdialení od Pána Boha. To, že chceli zabrániť to, tými svojimi opatreniami, tou svojou strážou, zapečatením hrobu, to že aby jednoducho nebolo ukradnuté Ježišovo telo, to teraz vojaci jednoducho majú hovoriť do celého sveta. Lebo to Božie slovo v úvodu hovorí, že áno, oni ich podplatili, dali im veľa peňazí a, po, a hovorili im, povedzte, jeho učeníci prišli, v noci ukradli ho, keď sme spali. Je takýto nezmysel? Oni mali tam byť na to, aby strážili hrob. Zapečatili ho. Že nie len nikto zvonku, ale ani nikto znútra sa nevedel dostať do toho hrobu. A majú hovoriť, viete, my sme spali. A vtedy prišli učeníci. Čo by musel byť, aký hluk, aby sa tí vojaci kvázi, že absolútne nepohli keby ten kameň bol odvalený ľuďmi. Keď ženy kráčali k hrobu a išli pomazať Ježišovo telo, sami sa pýtali, kto nám odvalí kameň. A zrazu bol odvalený. prirodzenou silou. A títo vojaci mali hovoriť, deti, my sme spali, my sme si neplnili svoju úlohu a tak prišli učeníci a ukradli Ježišovo telo. To, že to robia za peniaze, to je druhá vec. Boli to žoldnieri, boli to proste vojaci, ktorí mali radi peniaze. Proste to bolo, to bolo pre nich dobré v úvodzovkách, ale jednoducho ten nezmysel, ktorý mali hovoriť, že my sme spali, neplnili sme si úlohu a vtedy prišli učeníci. Skúsme sa, bratia a sestry, zamyslieť. Čo je pre nás prednejšie? Svet, ktorý je okolo nás, veci tohto sveta, možno aj tie peniaze, alebo Pán Ježiš. V piatok, keď sme mali spoločné bohoslužby v aule, tak eh, kazateľ z cirkvi Bratskej použil príbeh, taký dvojpríbeh, keď žena pomaže Ježišovi nohy a zároveň v tej istej kapitole je, ako Judáš ide za e, veľkňazmi a žiada tých 30 strieborných, aby zradil pána Ježiša. Tá masť stala o mnoho viac ako 30 strieborných. Natoľko si tá žena vážila pána Ježiša. Judáš, jemu stačilo 30 strieborných. Čo v úvodzovkách stačí nám, aby sme zradili pána Ježiša? čo stačí dnes ľuďom, aby zradili pána Ježiša. Dobrý program v televízii, alebo okultné praktiky, pohanské praktiky. Bratia a sestry, tá správa Ježiš žije má naplňať náš život. To nie je len správa Veľkej noci veľkonočných služieb Božích. A to má byť každým jedným dňom naplnené naše životy. Máme aj my hlásať, že Ježiš stál z mŕtvych. Je to nová perspektíva, nová nádej pre náš život. Lebo aj ja, aj ty, my všetci, ktorí v Neho veríme, môžeme raz byť s ním v Jeho kráľovstve. Ja vám prajem, aby toto bola radosť pre náš život. Radosť zo skrieseného Pána Ježiša, že On žije, už nezomiera. A k tomu, aby sme túto radosť mali, On nám poslal svojho Svetého Ducha, aby sme pod Jeho dohľadom, pod Jeho pomocou mohli žiť. Mohli kráčať v tomto svete, ktorý je preplnený rôznymi vecami, ktoré s Pánom Ježišom často nemajú nič spoločné. Ale náš Boh nás nenechal samých, dal nám ducha radcu, ducha svetého. Aby keď príde ten jeho čas, aby sme aj my mohli ešte v Neho uveriť. Nevieme, koľko toho času máme a preto poďme za Pánom dnes. Bože slovo hovorí na jednom mieste, dnes, keď počuješ Jeho hlas, nezatvrdzuj si svoje srdce. Zmeň, zmeň sa, premeň svoje srdce na mesité srdce a pod za Pánom Ježišom. Nech nás Pán vedie a žehná. Skúďme sa k modlitbám. Panišu, ďakujeme ti za to, že ty sa o nás staráš. Že tam, kde aj my padáme, klesáme, kde možno sú okolo nás tie rôzne nástrahy, ktoré nás sú odviezť od teba a diabol, ktorý obchádza nás a snaží nás odviezť od teba, tak Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty si pevný, Ty si mocný, Ty si ten istý, včera, dnes i na veky. Ty si alfa i omega, počiatok i koniec. Ty si ten, ktorý nielen prišiel na túto zem, ale bol ochotný obetovať sa tou najpotupnejšou smrťou. Zomrel si kvôli nám na kríži, ale vstal si z mŕtvych. Hrob bol prázdny. Kámeň, ktorý bol zapečatený, bol odvalený. A aniel, mládenec, ženy, učeníci a aj my môžeme vyznávať, Pane, Ty si živý. Ďakujeme Ti za každý jeden deň nášho života, za toho Svetého Ducha, ktorý nám dávaš, aby sme mohli kráčať v tomto svete. Daj, aby sme ťa nezarmucovali, ale išli za Tebou, kráčali za Tebou a mohli raz byť aj my pri Tebe v tom Tvojom kráľovstve. Pane, buď oslávený, zvelebený a ved nás, Pane, svojim Svetým Duchom. Amen. Zostaňme ešte sklonení a v našich osobných tichých modlitbách nášmu Bohu predkladajme tie naše súkromné modlitby. Amen. Modlíme sa spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesiach. Posved sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám miny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neovod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Teda, bratia, ja len pár oznamov. A to v stredu od 18. pozývame na pohybové aktivity do telocvične základnej školy Radvanská. Vo štvrtok od 17, o 17. pozývam na biblickú hodinu na faru. Piatok od 15. bude vyučovanie našich konfirmandov. Od 15.30 bude prebiehať stretnutie dorastu a od 18.00 bude potom stretnutie rodín, mládeže, deti a dorastu. V nedeľu o 8.15 prebiehajú modlitby za služby v cirkevnom zbore. O 9.00 pozývame na služby Bože sem do chrámu, zároveň naše deti na detskú besiedku a verím, že po tej liturgickej časti budeme mať aj spoločné chvály. Služby Božej na budúci týždeň budú aj v Horných Pršanoch, a to o 11. Budúcu nedeľu popoludní o 15. budeme mať na fare Lego Party. Pozývame teda naše deti nielen hraniu k Legu s Legom, ale aj k Božiemu slovu. Tento týždeň kvôli viacerým stretnutiam budem eh, možno aj viackrát mimo cirkevného zboru, eh, preto ma možno počas úradných hodín nezastihnete a ak by ste mali túžbu sa teda možno niečo so mnou riešiť, prosím, aby ste mi najskôr zavolali a dohodneme si nejaký konkrétny termín, aby uh, jednoducho nebolo, že nie som na fare a, eh, a ste museli možno merať nejakú dlhšiu cestu. Takže eh, prosím o také pochopenie a zároveň vám za to ďakujem. Pripomínam možnosť pre ženy prihlásiť sa na konferenciu iŽena ktorá bude v Žiline 23. mája tohto roku. Taktiež pripomínam potrebu aktualizácie členstva v cirkevnom zbore a spolu s bratom dozorcom vám prajeme, aby vás pán žehnal, viedol svojou milosťou a každý jeden deň vám ukazoval, čo má pre vás pripravené. To je zoznamom všetko. Povstaňte, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, láska Kristova, dara účastenstvo Ducha Svetého, nech sú a zostanú so všetkým vami. až na veky vekov. Amen. done. ja som skriesenie život, vraví Kristus Pán. Poďakujúc modlíme sa, vzkriesený Pani náš Ježiši Kriste, ktorý si sa obetoval pre nás, očistil si nás od kvasu pochybností a utvrdil si nás vo viere, prosíme, prebude naše srdcia k radosti a odvahe, aby sme smelo a verne svedčili o Tebe a o Tvojej pravde. Daj nám podľa Tvojej vôle poznať svoje životné poslanie a úprimne sa tešiť, že skrze teba máme otvorený prístup k nebeskému Otcovi. Zachovaj nás v spoločenstve tebou vykúpených teraz i na veky vekov. požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časený i večený pokoj. Yeah. sestry, nech vás Pán Ježiš žehná, vedie svojou milosťou a každý jeden deň nám ukazuje, že nielen On stál z mŕtvych, ale túži po každom jednom z nás, aby sme raz aj my mohli byť tam, kde je On. Nech nás Pán vedie svojou milosťou.